Aquesta és una de les principals conclusions que es pot extreure del World Gender Gap Index 2013, l'extens informe que publica cada any des del 2006 el Fòrum Econòmic Mundial. Doncs segons aquest document, la disparitat entre homes i dones segueix disminuint en termes generals a la majoria del món, amb excepció d'Europa. En el balanç dels últims 7 anys, els mateixos que té l'indicador, la bretxa ha disminuït un 6% a l'Amèrica Llatina i Àsia, un 5% a l'Amèrica del Nord i a l'Àfrica, i ha millorat lleugerament al Pròxim Orient, segons el document. Però a Europa i Àsia Central el moviment ha estat invers, amb una caiguda de 0,3 punts en l'índex d'igualtat entre el 2006 i el 2013. Doncs aquest és un canvi definitivament lent, segons els responsables d'aquest estudi, i complex, lent i complex. L'índex d'igualtat es mesura es mesura per la diferència en l'accés d'homes i dones a la salut, l'educació, als ingressos econòmics i en la participació política. La velocitat cap a la igualtat doncs, es nota en els dos primers camps, on la bretxa entre homes i dones s'ha aconseguit tancar en un 90% però els esforços per acabar amb la disparitat econòmica i en drets polítics no ha aconseguit reduir-la més enllà del 60 i 20%, respectivament.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 D'aquí un any tindrà una planta més i serà més fàcil accedir-hi. Una, actuació, una altra actuació prevista és la reurbanització d'alguns carrers del nucli antic del barri, que és el que s'està fent en aquests moments. Aquestes obres començaran a la tardor i ho faran amb un any de retard.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 Al final de l'any ja hi treballaran empreses creatives i creadors, però, en canvi, retrocedeix el projecte d'equipaments previst en aquesta illa. Les entitats del Congrés i els indians tornaran a debatre amb l'Ajuntament les propostes de reurbanitzar aquestes 20.000 metres quadrats més, més contents estan en aquest cas els sagrarencs, els de la Sagrera, perquè a finals d'any s'iniciarà una reforma integral de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i es reformarà el carrer de Filipines, que és el que en aquests moments ja s'està fent.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 Parlem del Consell Ciutadà d'Octubre del districte de Sant Andreu. Dins dels tràmits pre preceptius en què s'ha d'intervenir el districte pel que fa al procediment d'aprovació del pressupost municipal de l'Ajuntament de Barcelona, dilluns 28 d'octubre es va celebrar el Consell Ciutadà. I allà doncs, els seus membres, els consellers, els regidors escrits, les associacions de veïns i veïnes, les entitats eh, designades pels consells sectorials i ciutadans i ciutadanes del districte varen poder conèixer i debatre el, el projecte de pressupost elaborat pel govern per al 2014. El regidor Raimon Blasi va fer la presentació de les línies bàsiques del projecte de ciutat i va detallar-ne les partides pel que fa a l'àmbit del districte. Doncs ciutadans i representants d'entitats varen formular diferents aclariments contestats pel mateix regidor Blasi i el gerent Salvador Coll. Demà a les 7 de la tarda es farà el plenari extraordinari, on el Consell del Districte haurà d'informar també amb caràcter prescriptiu sobre el projecte de pressupostos, prèviament a la seva elevació del, al Consell Municipal per al tràmit definitiu. Exacte. I més coses a comentar-vos, entrem ja en plana cultural. Parlem dels últims dies de la convocatòria Beca Desperta 2014. A la nau Ivanov i a Portada Comunicació organitzen la beca Desperta amb, amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per a la creació, producció i exhibició d'una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte. La beca Desperta s'emmarca dins l'àrea de suport a la creació de la nau Ivanov, una àrea especialitzada en arts escèniques i que cobreix totes les fases del procés de creació. Amb l'objectiu d'impulsar la creació teatral més jove, la beca Desperta vol contribuir a l'entrada de joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals, a través de l'establiment del marc adient per a la creació i desenvolupament d'un projecte escènic i el contacte tant amb el públic com amb els programadors. Més enllà de donar els recursos per la posada en marxa d'un espectacle des de la creació fins a la difusió, la beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, que els doni els recursos i les habilitats necessàries per futurs reptes professionals, tot coincidint en el procés de creació i producció, l'exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la nau Ivanov. I avui volem parlar-vos també de futbol, perquè ja són a la venda anticipadament les entrades per la Copa del Rei, són a la venda a les oficines del club les entrades anticipades per al partit d'anada dels 700 de final de Copa del Rei contra un equip de Champions Europa League. El procés serà exclusiu per a socis i membres del futbol sala. Per Molt tal de donar preferència als meus, a, a, als més fidels del Sant Andreu, el club va decidir vendre entrades a un preu promocional abans de conèixer el rival de l'eliminatòria. El procés de venda anticipada amb aquest preu només durarà fins abans del sorteig, és a dir, demà. Es tracta d'una promoció a, les, a la que només socis i jugadors i pares del futbol base podran accedir, comprant una entrada per carnet. Els preus són els següents. Eh, pel que fa al gol, són 10 euros, al lateral 15 euros, tribuna descoberta 20 euros i tribuna coberta 25 euros. Sigui quin sigui el rival, el que els pot tocar el Sant Andreu, Barça, Madrid, Atlético, Real Societat, València, Sevilla o Betis, els que la comprin de manera anticipada ho faran per aquest preu reduït. Un cop s'hagi fet el sorteig, els preus poden pujar en funció del rival que hagi tocat. És a dir, que aquells que comprin en funció del rival, siguin o no socis, doncs poden acabar pagant un preu més elevat. És important no arriscar-se i assegurar-se l'entrada al preu mínim. Dins d'aquesta promoció també s'inclouen els aficionats que es facin socis fins abans del sorteig, una opció que el club dona per intentar augmentar la massa social. El que compta, en definitiva, és, és que qui tingui el seu carnet de soci podrà gaudir d'aquesta prioritat i descompte en comprar l'entrada per un partit històric. Aquest cop, donades les exigències de seguretat i aforament, els nens també n'haurà d'accedir a l'estadi amb la seva entrada. El procés de venda s'està realitzant per dues vies. La primera, la convencional, a les oficines del club, de dilluns a divendres, i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Aquí el pagament doncs, s'haurà doncs, de fer en efectiu. La segona, la gran novetat, és per internet. Es farà a través de l'apartat d'entrades del web http dos punts barra barra barra entrades. Aquesta, aquesta via doncs, està acabant d'enllestir i s'espera que aquesta tarda també pugui estar disponible. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, d'aquestes informacions que us hem eh, ofert avui, doncs demà tindrem eh, més eh, a oferir-vos, però el que fem ara mateix doncs, és una petita pausa. fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs aquests dies us estem parlant força del que són els equipaments de sanitaris, donada la, la posada en marxa del QAP. ¿Para donada en marxa, donada la posada en marxa de, del CUAP de Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels responsables de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana, com és el senyor Carles Blanc. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, aquests dies s'estan realitzant diferents reunions a l'Hospital de la Vall d'Hebron per tirar endavant, doncs, eh, suposo que millores en el tema sanitari. Què és el que esteu comentant aquests dies? Bueno, eh, estem, estem fent trobades al Vall d'Hebron, eh, fruit d'unes mobilitzacions que van fer en el seu moment, eh, que van fer les dues cadenes humanes, eh, llavors eh, amb aquesta pressió van poder aconseguir de que els gestors del Vall d'Hebron rebessin com a, com a Sant Muntanya. El Sant Muntanya, diguéssim, que seria eh, la suma d'entitats, eh, d'entitats veïnals, de partits i sindicats que tenim com a referència a l'Hospital del Vall d'Hebron, no? I bé, eh, en principi hem aconseguit que aquestes reunions siguin periòdiques, cada dos mesos, dos mesos i mig, en mm. farem una, ja hem fet l'altre dia vam fer la segona. Mm. Estem aconseguint que ens passin informacions sobre eh, la llista de reclamacions, llista d'espera, una sèrie de documents que li van demanar i de moment se'ls estan passant. Eh, estem, estem analitzant els documents que ens han donat. Eh, també Sí, eh, bueno, eh, també vàrem parlar de la problemàtica que va haver-hi eh, dies enrere amb el tema de les urgències del Vall d'Hebron, que van passar els usuaris més de 5 dies als passillos d'urgències. Uh mhm. -huh. bueno, li van fer entendre de que això com a usuaris doncs, no, no podien permetre uh mhm. -huh. i realment la resposta que va tindre en aquest sentit eh, bueno, en principi ens va satisfer bastant perquè ens va vindre a dir que d'entrada eh, tenien, com a, estic a la feina, no tinc les dades concretes, però més o menys ens va dir que tenien uns 30 punts de, de re, per rebre la gent a urgències uh mhm. -huh. i que aquests 30 punts es convertirien abans del, del 15 de desembre en 60 punts. Uh mhm. -huh. en, eh, en jocs per, per atendre la gent, amb bucs, amb preparats, amb una intimitat eh, bona, no? i ens van ensenyar les obres i van poder constatar de que, que, bueno, que al principi eh, s'han posat mans a l'obra. No? Uh -huh. eh, li van dir que d'aquí fins que es pogués habilitar aquesta nova zona que estan construint, doncs que si tornés a repetir lo de les urgències, doncs que de mentre que habilitessin eh, les sales de dalt que estan tancades i bueno, van arribar a un, a un entendiment. En principi és, és bo en aquest sentit. Clar, suposo que tot això arran de la posada en marxa del, del CUAP, no? Mm, bueno, a veure, eh, el CUAP de Sant Andreu és una cosa, no? Mm. I nosaltres estem també treballant amb el CUAP de Sant Andreu, mm. però diguéssim que eh, la unitat que tenim amb la muntanya és precisament amb el tema del Vall d'Hebron. Amb el CAP de Sant Andreu, sí, estem com a Comissió de Salut de Sant Andreu, també amb totes les entitats i sindicats i partits de, de, del poble de Sant Andreu, mm -hmm. i diguéssim que seria una altra problemàtica, no? En principi, eh, el CAP de Sant Andreu està funcionant a mig gas, eh, segons ens expliquen a la gent que tenim a dins, i no s'està optimitzant tot el recurs de l'equipament no? Per exemple, tindria molta més capacitat per rebre més ambulàncies, eh, tindran més a la gent i de moment no, no s'està optimitzant. Bueno, també podem al·ludir que és un període de prova transitori, però estem, estem fent el seguiment, que, és, que creiem que és important. No? Clar, suposo que mm, s'està parlant amb, amb la gent de l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè, tal com ens deies ara fa un moment, el CUAP funciona a mig gas i si hi ha qualsevol tipus d'incidència doncs la gent ha de ser atesa a partir de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Sí, sí, sí, sí, sí, de fet és així. Mm. Però mira, parlant d'incidències, una recomanació, si permets que pugui fer la gent, els, sí. els veïns i els usuaris, és que si us dilata molt el seu procés eh, de visitar l'especialista, de fer les proves diagnòstiques, mm. que reclamin. Reclamar és arreglar. Eh? Nosaltres ho hem pogut comprovar quan hem portat casos individuals de diferent gent, de ferrates, de genoll, de, bueno, de diferents coses, que han dit que aquestes persones portaven més de temps eh, ells mateixos s'han compromès i realment us han cridat i s'ha arreglat, eh, s'han fet les visites, o sigui que sobretot una recomanació que tingui la llista d'espera que faci temps que estiguin esperant per catarates o qualsevol cosa, que reclami, que mm. reclami que s'arreglarà. Perquè el, el que és el cap de la Meridiana en aquests moments està funcionant? Sí, fins les 8. Camp de la Meridiana, diguéssim que eh, funciona fins les 8, llavors a partir de les 8 és a la gent que necessita una urgència, té que anar al que dius tu, al cap de, de Cacerres, no? Uh -huh. Bé. Mm, I ara, doncs, eh, suposo que en els propers dies tindreu més informació de l'Hospital de la Vall d'Hebron a, tra a través del qual doncs, ens poden donar informació de, de, de com estan les visites i què és... Sí, és... sí, sí, nosaltres ens passat, l'últim document que ens han passat ha sigut la llista de reclamacions dividida per, Uh, per motius, eh, uh, mm bueno, això fa quatre dies, eh, uh, avui tenim una altra reunió de valoració com a Sant Muntanya i estem, estem treballant amb elles, estudiant les dades, no? però bueno, creiem que és positiu que, que des del Vall d'Hebron o a l'ICS ens hagin donat aquestes dades i, i tenim gent que ha estat treballant eh, càrrecs importants al Vall d'Hebron, que juntament amb nosaltres, com a veïns que no sabem tant, doncs ens estan explicant quin sentit té això. Uh -huh. Doncs més davant us podríem explicar quines són les nostres conclusions, però ara encara massa, massa precipitats, saps? El que sí que m'agradaria explicar una mica mm. és eh, el sentit de, de, de les lluites de sanitat o en general de, de totes les lluites, però com nosaltres ho estem fent, estem mm. donant més prioritat sobretot a el que és fer, fer red social, no? eh, eh fer coincidir eh, diverses entitats d'un territori amb, amb aquests problemes. No? I mica en mica ho, hem, ho estem aconseguint. Primer es van constituir com a Comissió de Salut de Sant Andreu, amb, envoltant els problemes que tenim com Sant Andreu, uh mhm. -huh. més, mm, amb gent de la Trinitat, amb gent de Bon Pastor, d'associacions de veïns, em refereixo. Sí. Eh, vam començar a treballar amb la gent de Nou Barri, de Ciutat Meridiana, que és el que s'ha muntat al Sant Muntanya, uh mhm. -huh. i van anar fins al punt de que ara estem treballant a el que seria la plataforma pel dret a la salut, que aquest dissabte tenim una assemblea a, al dia 9 a, al Poble Sec, a la Sabeta, i vindrà gent de tota Catalunya per mm, explicar quin, quin, quin podria ser la forma d'unir-nos totes les lluites a nivell local a una cosa més general. No? Mm. Si ho tractarem aquest dissabte, dia 9, i, i bueno, el que entenem és sobretot de que ara és el moment de fer red entre tota la gent que es ve jugar a la sanitat o altres lluites. Mm -hmm. Molt bé. Doncs si voleu afegir alguna cosa més... Eh. Bueno, eh, eh, com una entitat més dins de les que convoquen a través de la FAP, que és la que va impulsar les primeres reunions, eh, voldria comentar també de que el dia 24 de novembre i el, i el dia 4 de desembre s'està preparant unes jornades de lluita contra els pressupostos eh, sense aquests que han presentat aquesta gent i que en aquestes mobilitzacions estem tots eh, quan dic tot vull dir partits, sindicats, un moviment també de 15M i esperem que aquesta mobilització del dia 24 i del dia 4 doncs, eh, marqui un, un, sigui important. El que sí que és important és tenir en compte doncs, aquestes dates, no? que la gent sí. doncs, estigui ben informada de quan es realitzaran aquestes activitats i que puguin assistir doncs, al més si és aquesta doncs, la, la seva, la seva opinió. La, la gent que tingui problemes a, uh -huh. Mm. a les llistes d'espera, que s'adrecin a la seva associació de veïns, uh mm. -huh. sigui Bombastó on toqui, i farem les reclamacions i, home, no es pot dir que, que tot s'arreglarà, però el que estem veient és que sí, el que estem veient és que totes les reclamacions que portem en relació a les llargues llistes d'espera, doncs eh, les criden. Llavors, bueno, anirem fent així. D'acord. Doncs, Carles Blanc, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que aquestes reunions serveixin per alguna cosa per facilitar millor la vida dels veïns. No? Sí, <laughs> En això estem. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord. Vinga, salut. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Carles Blanc, que és un dels responsables de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana, que ens ha explicat doncs, que en aquests dies s'estan realitzant diferents reunions a l'Hospital de la Vall d'Hebron per tirar endavant doncs, aquesta aposta per la salut que ha de fer tot veí i veïna de, dels nostres barris.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 Molt bon dia. Bon dia. Pues explícanos, supongo que satisfechos ya porque han empezado las obras y ya es momento para, para celebrarlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es un logro yo creo bastante potente. Es una, una, herramienta en el barrio, va a ser fundamental, va a ser el eje del barrio, pienso yo. Además, también habrá una zona jardinada bastante grande, con lo cual eh, podremos pasear por nuestro barrio, ¿no? Sí, sí, eh, justo enfrente, digamos en la calle Quito, mm. entre Quito, Caracas y Tucumán van a hacer un parque lúdico mm-hmm. bastante potente, mm. donde se aglutinarán todas las, de todas las edades y todo tipo de gente. Además está diciendo que el espacio este para la Gen Gran pues puede ser bastante grande, ¿no? Sí, sí, o sea, ya te digo, es un proyecto bastante mm. ambicioso y, y, muy muy pensado, muy consensuado la verdad es que estamos contentos porque, ya te digo, y cuando hablo de edades hablo desde 80, por decir algo, ¿eh? de 80 a 6 años o 5 años o 4 años. Porque los vecinos habéis trabajado mucho para tener lo, que ahora pues os ofrece. Pues sí, yo pienso que el barrio era un, como siempre he reivindicado, era un, una necesidad histórica que tenía el barrio porque estaba muy, muy, muy bajo de nivel de infraestructuras, eh, tanto por el ayuntamiento como en Generalitat, después de la remodelación de los pisos que se hicieron hace de 20 a 30 años, no quedemos satisfechos, pero bueno, esto hace, digamos que pone parchecitos a la calidad de vida del barrio. Y el centro cívico también es un punto importante a destacar. Sí, sí, sí, va a ser un centro cívico, yo estoy contento, la verdad que estoy satisfecho. También estoy satisfecho porque el ayuntamiento ha sido receptivo al final, la Generalitat también, y eh, yo, yo pienso que, no por decirlo y no me da vergüenza decirlo, y, no, reconocer las cosas que el ayuntamiento en este, en este sentido, en el centro cívico hablo, ¿eh? lo han hecho bien, como debería ser siempre, vamos. O sea que podemos estar contentos de, que este esta cita que se tenía, pues que al final se haya podido conseguir. Pues sí, la verdad es que estamos satisfechos más que nada por el objetivo logrado, porque la verdad es que sin el movimiento vecinal y movimiento asociativo, no, yo pienso, ¿eh? sigo pensando lo mismo de siempre, no se hubiese hecho. Pues son dos millones y medio, según nos han dicho. Sí, bueno, tú sabes, que esto de las cifras bailan, pero sí, se supone que costará todo, pero está integrado también en el plan de barris, ¿eh? o sea, esto no es... A ver, estoy contento con el ayuntamiento, pero también hay que saber mm, decir las cosas, o sea, no, no es... Es un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento porque lo han hecho, lo han potenciado un poco más, ¿vale? pero esto estaba dentro del Pla de Barris. ¿eh? Porque si vuelvo a decir, a reivindicar como siempre, que si comparamos el Pla de Barris, eh, las infraestructuras que han hecho un Pastor, que comprendo que son 14.000 habitantes, mm. y las nuestras, pues aún nos falta un poco de nivel. Pero bueno, también con la salida de metro, la retirada de tierras que volvemos a la lucha, la retirada de tierras de la Rambla famosa, tú ya sabes de qué va porque lo hemos hablado más de una vez, y los oyentes también supongo que sabrán están en Ciudad Asunción, parte de la vía es una montaña ahí de tierra que está, vamos, está fuera de lugar eso de todas, todas. Este en agosto hay fuegos y un incendio y es lo que le el ayuntamiento. Sin, a ver, que en Conserola haya un incendio lo entiendo, puede ser, no lo entiendo, pero puede ser. Pero que en el núcleo urbano haya un incendio de esa, magnitud, pues no lo entiendo. ¿Y este incendio cuándo se produjo? En agosto. En agosto vinieron bastantes bomberos, hubo un incendio bastante, a ver, porque no hay muchos árboles, porque son tierras dejadas y las hierbas crecen a, sus anchas, y, pero si hubiese sido árboles, más árboles, eh, estaríamos hablando de otra cosa. Y es el motivo por el cual ah, se ha retrasado un poco la puesta en marcha de todos estos equipos, equipamientos, ¿no? Supongo, no lo sé. Tú ya sabes cómo funciona esto, a ver, mm. eh, ayuntamiento y la gente lo sabe. Ayuntamiento y tal te dan unas fechas que luego se van atrasando Luego las fechas de obra se van como, esto ya no nos, no llevamos sorpresas... porque sabemos funciona así. De acuerdo, pues Miguel Cubillas, muchísimas gracias por atendernos ahora y esperemos pues que esto se vaya, cada vez veamos engrandecer más el, centro cívico y, el espacio para la Gen Gran, ¿no? Sí, yo a ver, yo también le digo a la gente de San Andreu, a la que, nos escuchan, que esto es un bien para no para mi barrio, sino para San Andreu porque no se nos olvide, Barro de Iber, Trinidad, eh, Buen Pastor están integrados en, el distrito de San Andreu. Y esto es un bien para todos. Pues a nadie se le escapa que está la zona maquinista allí y si alguien quiere pasear y tal, y le gusta moverse, pues va a ser una cosa potente. Pues esperemos que todo vaya bien y que el centro cívico y el spider de Gran pues al menos que se pueda decir que el primer trimestre del 2015 esté, esté listo, ¿no? Ya. Pues muchas gracias. De acuerdo, pues Miguel, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Molt bé, doncs ja ho sabeu, s'han iniciat les obres per construir aquest centre cívic, aquest espai de gent gran a Baró Viver, Tothom està molt content d'això, els veïns també, el, el regidor de, del districte el que deia és que és una de les actuacions més importants que es duran a terme al districte durant aquest mandat i també el Raimon Blasi, el regidor, ha recordat que d'aquesta manera es milloren les condicions en què els veïns estaven duent a terme les activitats amb un espai molt més agradable i arquitectònicament molt més mm, treballat.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 Doncs la Conselleria de Salut de la Generalitat ha descartat aquest dijous que els pacients hagin d'abonar el pagament íntegre dels fàrmacs a partir del 5 de novembre davant la impossibilitat de les farmàcies catalanes de seguir sufragant els medicaments, segons ha anunciat el director del Servei Català de la Salut, el senyor Josep Maria Pedrosa. Doncs de, per, precisament per parlar de les farmàcies tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Antonio Miguel, que és un dels responsables de la farmàcia Corral, que es troba aquí al barri de la Trinitat Vella. Uh, Antonio Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Pues ah, lo que nos ha llegado hoy es que eh, mañana mm, será una jornada de puertas ah, cerradas, ¿no? Sí, eh, se supone que mañana por la mañana se se cerrarán las farmacias, por la tarde se abrirá, pero por la mañana se cerrarán las farmacias para, ir a manifestarse eh, contra de los impagos. Claro, porque la situación supongo que se ha agravado y cada vez se va a, agravar más. Bueno, antes era mala, era casi insostenible y ahora ya pues, es imposible. Porque, claro, antes me acuerdo que hablamos el año pasado, ¿no? Sí. Y por entonces debían dos meses y iba para tres, ¿no? Pero es que ahora van para cinco y, claro, eso es imposible. O sea, ya han cerrado muchas farmacias, pero es que, claro, al final cerraremos todos. Claro. Pero vosotros qué es el qué es qué podéis hacer porque en principio el mm, problema el problema es que nos utilizan aquí como arma política entre Madrid y, <laughs> la Generalitat, ¿no? Y claro, eh, a ver, eh, a nosotros los, el, el, impago lo, produce la Generalitat, no, no el gobierno de España. Porque otra cosa es que el, gobierno de España tenga que transmitir un dinero, ¿no? Y no se lo dé todavía. Hmm. Pero claro, hemos llegado a una situación de que, claro, cinco meses no se pueden aguantar, es imposible, pero para hmm. nadie. ¿eh? Hmm. O sea, antes hablábamos de que cerraron una farmacia y tal, y cerraron, y ahora pues tendremos que cerrar todos. Ya. O eh, cobrar íntegramente, que es lo que se está diciendo ahora, el medicamento. Claro, el, nuestro problema es que nosotros tenemos que pagar a unos proveedores. Al que nos sirve los medicamentos le tenemos que pagar, si no, no nos sirve. Claro. Si, si no podemos pagar, ¿qué pasa? Pues no nos sirve. Con lo cual, pues tú no tienes medicamentos. Ese es el tema. Lo que sí que nos ha llegado es que delante de la posibilidad planteada por los farmacéuticos de que el usuario abone el 100% del medicamento por un posterior reembolso, pues desde el Servicio Catalán de la Salud lo que dicen es que ni quieren ni pueden por, por mandato legal. No, no, sí, a ver, eh, ¿qué es lo legal? Porque también es ilegal pagar, pagar eh, o sea, no pagar, ¿no? Hmm. O no es ilegal no pagar. Sí, sí. Claro, es, es que eh, en principio los que están incumpliendo la ley son ellos, que pusieron, eh, además hay una ley hmm. que dice que hay que pagar a los proveedores al mes, al mes. Hmm. Bueno, pues mm, nos deben cinco. Claro. O sea, <laughs> utilizan lo legal para lo que les interesa y para lo que no, no. Ah, eh, claro, aquí el tema es que el político se puede saltar la ley cuando le dé la gana, pues no tiene responsabilidad ninguna, ¿no? Nosotros, claro, ah, te ha saltado la ley. Bueno, no, es que usted se la ha saltado primero. Claro. No, si es que... Ah, vale, pues la cambio. <laughs> qué es lo que suelen hacer, ¿no? Ah, pues la voy a cambiar. Y no hay ninguna otra vía que se pueda eh, solucionar. Es que, es que la única vía eh, es, es, cobrar algo porque es que es inviable, de verdad, ¿eh? es que es inviable eh, eh, mm, seguir, porque es que además te dicen, no, no, si es que el mes que viene tampoco va a cobrar. ¿Eh? Claro. <laughs> Y dices, bueno, ¿y qué hago? <laughs> Y ya voy al banco y me dicen, pues es que se me agota la, la, vía de crédito. Además, desde el mismo Servicio Catalán de la Salud, no sé si esto lo, sabíais, que es que quieren poner en marcha otro tipo de, establecimiento. Mm, sí, cuando no le paguen, ¿qué, van a establecer? Mm. A ver, esa es, esa es la pataleta, eh, mm. es la pataleta para que nosotros digamos, sí, venga, va, pues, a ver, que lo pongan, si eso es lo que deben de hacer. Si creen que la farmacia no servimos, pues que lo pongan el establecimiento. Esa es la misma, lo mismo que han hecho en Valencia que ya han dado marcha atrás. es una, una, absurdez y una tontería de alguien que no sabe. Porque, a ver, ¿qué va a sustituir una farmacia por otra farmacia? Bueno, tendrás que pagar al que, al que eh, si, si, lo pones, ¿no? Ah, no, voy a distribuir eh, los medicamentos desde los CAP. Bueno, le tendrás que pagar los medicamentos a, los que... ¿eh? Al CAP, sí. ¿Y cómo va a recaptar? O sea, es, a ver, es inviable. es una tontería como un templo. Lo que pasa es que es la pataleta de decir, bueno, pues si vosotros cerráis ya abriremos otra cosa, ¿no? Bueno, pues abridla. Si no pagáis, ¿qué más da? Pues sí, porque no, va a durar mucho tiempo. <laughs> Porque ahora, tal y como están las cosas, mm, no se puede hacer. Es que es absurdo. O sea, eh, si, te sale mucho más barato pagarnos a nosotros que hacer eso. Sale muchísimo más barato pagarnos nosotros que hacer eso. Pues. <laughs> Páganos. Bueno, para. nosotros aquí en Cataluña la sanidad está transferida, ¿no? Entonces el, presupuesto está aquí. Lo que pasa es que lo han desviado para otros, para otras cosas que son más interesantes. Para ellos, claro, como la TV3 o las embajadas claro. Bueno, pues seguiremos este tema con, tu apoyo y con, tu ayuda para que las farmacias pues puedan cobrar ah, algo. Claro, es que es eso. Y además mañana pues eh, se ve que habrá esta manifestación por la mañana y por la tarde pues eh, se, va a tener que, que cerrar para mostrar pues, este... se cierra por la mañana. Se cierra por la, mañana. Sí, por la tarde se abre, va por la tarde se abre. es solo por la mañana pues habrá que mirar a ver si saliendo a la calle sirve para, algo. A ver si sirve para algo, sí. De acuerdo, pues Antonio Miguel, muchísimas gracias por ayudarnos y, esperamos pues que no sé <laughs> si alguien alguien nos escuche, ¿no? <laughs> que alguien nos escuche, sí. Que, eso es lo que hace falta a veces, ¿no? Escuchar. Pues Muy bien. De acuerdo, pues eh, muchas gracias y, nos encontramos en otro momento. De acuerdo. bueno, Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que fem és obrir plana cultural i ho farem de la mà de l'Espai Jove Garcilaso i del Centre Garcilaso. No ens oblidem que les dues coses estan en el mateix lloc. Uh, hi han diferents activitats, hi han diferents actes que estan promovent des del Centre Garcilaso en què durant tot el mes, durant tot el mes de, de novembre, doncs aquella gent que es volia acostar a la Sagrera i en concret doncs, estem dient al centre Garcilaso doncs, que ho pugui fer i que s'ho pugui passar d'allò més bé. Uh, fem una pausa, vinga, i tornem tot seguit. No et puc dir el que sentim però ens tindràs al teu costat en tot moment. Tot el que tenim seperti bulan selam Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Continuem amb el nostre programa d'avui, aprofitant els darrers minuts de programa i volem acostar-nos ara al centre Garcilaso perquè ens han preparat una agenda per aquest mes de novembre que, déu nhi a mi m'ocupa 5 pàgines i eh, déu nhi la quantitat d'activitats que hi han organitzades. Parlem amb la seva responsable, l'Alicia Aguilera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs comencem per, per música, perquè aquest divendres hi ha un concert, no? Exacte. Uh -huh. eh, bueno, el... espera un moment perquè sí. no ho veig. sí, 8 de novembre, vale, de Bandolers i el Lemins. Sí, sí, sí aquest, uh -huh. aquest divendres. Bueno, és, és, és dins del cicle de, de concerts que fem tots els divendres, que són a les 10, uh -huh. i el més important dins de l'apartat de música és que aquest any bueno, estem amb el concurs de música acústica, uh -huh. vale? amb la, aquest any ja és la setzena edició, Uh -huh. I, bueno, uh, bueno, les semifinals seran el 22, el 23 i el 24 de novembre, uh -huh. i el 29 de novembre és, és la final. Llavors, bueno, pues està convidat tothom que vulgui venir a públic i a veure la gent que ha passat a les semifinals. Això vol dir que el Centre Garcilaso també està donant força als grups locals, no? Sí, exacte. Bueno, uh ah, -huh. sobretot a la gent que ve a assajar normalment uh mm. -huh. i, bueno, i gent que, des de, bueno, que coneix el, el concurs uh i que, bueno, mm, any rere any doncs, eh, es va fent difusió d'un als altres. Que arribarà a la setzena edició d'aquest concurs, de nhi do uh mhm. -huh. perquè... déu nhi sí. Sí, sí. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu o sigui que, que està molt bé. Uh mhm. -huh. També hem de parlar dels de audiovisuals que organitzeu des de Garcilaso, perquè hi ha el cicle d'aventura i muntanya que continua més cada uh -huh. mes. Mhm. Sí, bueno, el, aquest cicle és sobretot gràcies al grup excursionista i ecologista Corrada, que és una mm. entitat que estan vinculats aquí a, a la Sagrera, mm -hmm. i bueno, ells el que fan és eh, anar fent projeccions als seus viatges mm -hmm. i el dia 21 de novembre pues, tenen una de les projeccions que fan i sobretot amb temes audiovisuals una cosa que és important és que mm, estem fent tot un treball de spots publicitaris perquè ja sabeu que el districte de Sant Andreu està dins de la campanya de Tardor Solidària uh -huh. que com cada any treballen un tema que aquest any és la cooperació que s'està treballant amb la col·laboració amb el Rebos d'Aliments de Sant Andreu uh -huh. vale? i que aquest dissabte a les 12 a la plaça Can Fabra hi ha una flashmob uh -huh. i bueno, tota una sèrie d'activitats llavors a eh, amb, en col·laboració amb, amb alguns instituts del districte, uh -huh. estan fent uns spots publicitaris on els adolescents treballen tot el tema de la, co de la cooperació uh -huh. i, i, bueno, i, i un producte que, que serveix per la sensibilització uh -huh. altres joves o per qui ho vulgui veure. Exacte. I també és important dir que el Centre Garcilaso està donant molta força als joves. Eh. Exacte. Bueno, com a espai jove que és. Uh -huh, exacte. I també teniu un punt d'informació juvenil. Sí, el punt d'informació juvenil, que continua amb les seves xerrades, uh -huh. de Barcelona Treball Jove, que està en col·laboració amb Barcelona Activa, uh -huh. i que aquí convidem a, a qualsevol apuntar-se a alguna de les xerrades. Per exemple, el 8 de novembre ja No vagis a l'entrevista sense autoestima, on, mm. bueno, són xerrades que estan molt bé, la veritat és que la gent que les mm. està provant tornen a repetir, costa que vinguin, però mm, quan venen eh, acostumen a repetir la, la, la, bueno, la xerrada. Uh mm-hmm. -huh. eh, només han d'entrar a la pàgina web de Barcelona Treball Jove uh -huh. i fer la inscripció. És superfàcil, o sigui, només és omplir un formulari i llavors els convoquen directament o aquest pic d'aquí, de Garcilaso, o arreu, bueno, hi ha pics per tota Barcelona, uh -huh. on es fan diferents xerrades. I, bueno, sobretot és, doncs, mira, actitud positiva en la recerca de feina, aprèn a comunicar-te, són molt eines d'habilitats socials, personals, comunicatives, a l'hora d'anar a buscar feina, no? Que a vegades són coses que, que no és mm, com fer un currículum, sinó, bueno, coses que, que necessitem i que no tenim, no? Uh -huh. O, per exemple, la xerrada com i per què crear una cooperativa, no? Això uh -huh. també, a, això és el dijous 28 de de novembre. Sí, de la mà de, dels de la cooperativa Trèvol. Ah, exacte, de Xavier Palos i exacte. companyia. Mm -hmm. <laughs> Sempre ens acabem trobant tots aquí. Sí, eso es un mundo muy pequeño. A més, també teniu l'intercanviador, que també fa diferents Amb els clubs a tope, sí, sí, sí. sí. Bueno, l'intercanviador que continua com sempre, eh, des de l'abril que vam obrir, des de, de les 4 a les 9 del vespre, mm. i hi ha diferents clubs en marxa, el mm. Club Literari, mm. el de l'escut, el de periodisme, bueno, tots aquests clubs que qualsevol mm. tarda es poden venir aquí a informar-se de com estan funcionant, quin és l'horari, que són gratuïts mm -hmm. i que, bueno, únicament és el compromís d'assistir i d'implicar-se en aprendre i, mm. i ja està. I, bueno, perquè el, el, propòlis, sí, tam, el propòlis també està dins del, del que és l'intercanviador, no? Sí, dins del Pròpolis, mm. dins de l'intercanviador hi ha el Pròpolis, i dins mm. del Pròpolis hi ha tota una sèrie d'activitats mm. relacionades, ¿vale? Mm -hmm. Per exemple, um, hi ha un curs eh, que és novetat, mm. que comencem ara, que és un grup de superació personal, ¿vale? Mm -hmm que seria més com un grup d'ajuda mútua on bueno, entre, mm. entre joves per, bueno, per temes de creixement personal, que està, la veritat és que s'està apuntant força gent. Això a l'hora d'anar a buscar feina és important tenir sí, l'ànima... Sí. Bueno, clar, eh, mm. quan més autoestima tens, mm. quan millor et sents i millor estàs, la gent ho nota i, i, bueno, i això ho, ho traspasses, no? Clar. O sigui, això és un tema de, -huh. d'energia que ho notes, no? Si uh estàs bé, doncs pues va millor <laughs> si estàs malament. <laughs> doncs sí, això, això sí, és veritat. Uh, també, dir, també dir que hi ha un, <clears throat> un curs gratuït per, per, per educadors de lleure, no? Uh -huh. bueno, una de les coses que volíem també des del Pròpolis és donar eines a joves que estan fent d'educadors, sobretot a esplais o o agrupaments d'escolta del districte i també de fora del districte, si algú s'interessa està obert, uh mhm. -huh. vale? per donar li eines pues, que els ajudin al seu dia a dia, no? perquè a vegades sí que hi ha gent que està formada en el camp del lleure, però hi ha gent que no, que no està molt formada, no? que la seva formació uh mhm. -huh. és la de l'experiència d'haver estat com a nen dins un mhm. esplai, però no tenen eines. No? Uh -huh. Llavors és, bueno, és, és un curs que són quatre, tres sessions, uh -huh. que està bastant ple ja, però volem fer una segona edició a partir del gener, Uh -huh. vale? Ho perquè si algú es queda amb ganes eh, podria a partir del gener apuntar-se i aquest eh, concretament està en temes de conflicte, vale? uh eh, -huh. per treballar temes de conflicte, temes de prevenció de bullying, eh, bueno, com de, davant d'aquesta situació com s'ha d'actuar, com s'han de protegir ell com a educadors també, uh -huh. i, i amb aquesta línia. I bueno, jo crec que estarà bé també, a veure com funciona. I després hi ha l'intenció de to defensa dins del Pròpolis, mm. que ja és, eh, aquesta ja és la segona edició perquè ja el vam fer mm. abans de l'estiu sí. i va funcionar força bé i aquest ara, ara està ple. Però també la idea és que estem apuntant gent en mhm. llista d'espera perquè si surt podríem fer un altre grup. Molt bé. Vale. O sigui, el que es tracta és d'aprofitar les activitats que funcionen bé perquè tinguin... Clar, doncs, clar. sí, sí. Mm -hmm. I després també hi ha allò de la campanya d'intercanvi de roba juvenil uh mhm. -huh. a l'Espai Jove Garcilaso. Exacte, això és dins també de, dins de lo que seria Tardor Solidària. Uh mhm. -huh. eh, I, bueno, i dins d'una xarxa vale, que, mm, que, amb la que estem col·laborant que es diu Renova la teva roba. Vale? Uh mhm. -huh. Llavors, bueno, recollim la roba del dia 11 al dia 20 i el mercat el fem el dimecres 20 de novembre, tota la tarda. Llavors, bueno, uh -huh. pues, des de tatuatges, eh, customització, bueno, una miqueta de tot, vale? que sigui atractiu pels joves. Uh -huh. Doncs esperem que sigui tot un èxit i ja hem resumit en poques paraules, hem resumit tot el, tot el mes de novembre que no, esperem doncs, que els joves i les, i, i les persones no tan joves doncs, que s'acostin al centre Garcilaso per gaudir d'aquestes activitats. Ah, exacte, l'espai jove, Jordi. Exacte, l'espai jove. <laughs> Vinga. Molt bé, doncs Alicia Aguilera, moltíssimes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Recte final del programa d'avui parlem del Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix una exposició sobre l'explotació infantil a la Índia. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins al 23 de novembre, és a dir, ja teniu tot el mes sencer, per gaudir d'una exposició amb el títol El treball infantil a Bangladesh. Al maig 2007, el fotògraf José Alfonso va viatjar a Bangladesh per a, a buscar els rostres de treball infantil, nens i ne nens que han, han de renunciar a jugar o a anar a l'escola per ajudar a la subsistència de la seva família. Doncs hem sentit parlar moltes vegades sobre el treball infantil i l'explotació laboral dels nens, però aquests conceptes acaben engreixant una llarga llista de realitats que queden molt allunyades de les nostres cases. Més coses a comentar-vos perquè la llotja de Sant Andreu us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. La llotja de Sant Andreu, al carrer del Pare Manyaner número 40, us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre, l'enquadernació i gravat i tècniques d'estampació. Doncs la llotja de Sant Andreu dir-vos que es troba al carrer Pare Manyanet número 40 de Sant Andreu. Si voleu contactar amb ells hi ha un telèfon al 93 408 67 89 i també hi ha un, un mail que és ea-llotja arroba xtec.cat. Mm, ens n'anem ara cap al Centre Cultural Can Fabra, que us apropa a l'exposició fotogràfica Matriarcats. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 26 de novembre l'exposició fotogràfica Matriarcats, a càrrec de l'antropòloga i fotògrafa Anna Boyer. Doncs aquesta serà una de les activitats que comentarem precisament demà i també dir-vos que el motiu el qual us en parlarem demà, és que demà es fa la inauguració i serà a dos quarts de vuit del vespre. Existeixen al món societats en què les dones doncs, organitzen la, la feina, gestionen l'economia, el benestar social i disposen en el compliment de la llei la seva saviesa, i que és respectada per tots. Matriarcats és un treball de fotogràfic i antropològic sobre les comunitats matriarcals de les ètnies Villagó, a Guinea-Bissau, Mossul al llac Yogu, a la Xina i a les Índies Zapoteques de Guchitán, a Mèxic.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 També dir-vos que el diumenge, si no teniu res més a fer, doncs eh, podeu acostar-vos al Centre Cultural Can Fabra i de 11 del matí a 2 del migdia també podeu gaudir d'aquesta exposició fotogràfica. El lloc, doncs, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Un últim apunt, dir-vos que les passarel·les de moda al carrer s'acomiaden aquesta setmana a l'Eix Margall. Serà aquest dissabte. I nosaltres, d'aquesta manera, que arribem al final del nostre programa d'avui. Donem les gràcies a Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.